Book 2 Savaçro centrshi Savaçro centrshi Savaçro centrshi khomar tsavidet Savaçro centrshi khomar tsavidet Saqidlebi makvs Saqidlebi makvs ბევრი რამ მაქვს საყიდელი. ბევრი რამ მაქვს საყიდელი. სად იყიდება საკანცელარიო ნივთები? სად იყიდება საკანცელარიო ნივთები? საფოსტო კონვერტები და ქაღალდი მჭირდება. საფოსტო კონვერტები და ქაღალდი მჭირდება. კალმისტრები და ფლომასტრები მჭირდება. კალმისტრები და ფლომასტერები მჭირდება. სად არის ავეჯი? სად არის ავეჯი? კარადა და კომოდი მჭirdება. კარადა და კომოდი მჭirdება. საწერი მაგიდა და თარო მჭirdება. საწერი მაგიდა და თარო მჭirdება. სად არის სათამაშოები? სად არის სათამაშოები? თოჯინა და სათამაშო დათვი მჭirdება. თოჯინა და სათამაშო დათვი მჭirdება. ფეხბურთის ბურთი და ჭადრაკი მჭirdება. ფეხბურთის ბურთი და ჭადრაკი მჭirdება. სად არის ხელსაწყოები? სად არის ხელსაწყოები? ჩაქუჩი და მომჭერი მჭirdება. ჩაქუჩი და მომჭერი მჭirdება. სახვრეტელა, ანუ დრელი და ჭანჭიკის მომჭერი მჭirdება. სახრეტელა, დრელი და ჭანჭიკის მომჭერი მჭirdება. სად არის სამკაულები? სად არის სამკაულები? ძეწკვი და სამაჯური მჭirdება. ძეწკვი და სამაჯური მჭirdება. ბეჭედი და საყურეები მჭirdება. ბეჭედი და საყურეები მჭirdება.